marka simore sappo e joyi subakalaw ardiɓe yettunoɓe sadak ɓe e hohoɓe ɓe e sariyankoɓe ɓe e ñawirde towde nde foof jooɗodi ɓe tongui yeesu ɓe nawani ɗum pilat pilat namnimo wi beele ko an woni lamɗo yahuda en o o jaabimo o wi an e hoorema a wi noon ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe ina takkatnomo ko heewi e nder ɗum pilate namdimo kadi wii mbele a alaka jaabiɗa a nanani koɓe takkuma ko fof o natti jabade ɗum haawi pilate kala kewdandore pilate ne rokkanno yimɓeɓe suɓade e sokaɓe he goto mo poti woppitanede ndeke gorko goto biyeteɗo barrabas ina sogdano e lundiɓe warnoɓe hoore e ƴiggitare nde yimɓeɓe ngabbi gone ñagade pilat ko wowno waɗande ɗumen ko o jaabiɓe o wii beele oɗon jiiɗi mi woppitana on lamɗo yahuda eno gati o faami ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe gaddaniremo yeesu ko kiram kono ɓe mbiñi diɗɗal ngal e ñagade pilate yo woppitanɓe barabas pilate wi diɗɗal ngal kadi nden noon holi ko jiɗɗon mi waɗa mo mbiyeton lamɗo yahuda eno ɓe gulli kadi ɓe mbi pilate namniɓe wi holi ko o waɗi ko boni kono ɓe ɓeyti wullude aɓe mbiya pilate yiɗi weltinde yimɓe ɓe woppitani ɗumen barnabas caggal ɗum o yamiri yo yeesu karwise o tottiri ɗum yo feŋoye soldateɓe nannimo e nder diguiral galle he manam e nder laamorɗo he taarnimo haɓɓere soldateɓe nde foof ɓe ɓornimo sabandor folmat ɓe cañi lefol kooca kadi ɓe piilimo ɗum caggal ɗum ɓe goni salmindemo aɓe mbiya e salminama ɓe goni e fiide e hoore makko kewal aɓe cirƴa e makko aɓe cujja e yeeso makko nden ɓe ngayni toñdemo ɓe ɓorti sabandor o ɓe ɓornimo comci makko caggal ɗum ɓe nawimo bowal ngam fegoydemo gorko gooto beeteɗo simon jiyaɗo siren bammum alexandre e rufus rewi ɗon tawi no ummi ladde solteɓe mbawnima wakkade feŋirde yeesu nde ɓe paari yeesu nokku biyeteɗo golgota o ɗum firti ko nokku laalogal hoore ɓe jiɗi yardudemo ndiyam resen jillodiraɗam e mir kono jaɓani yarde caggal ɗum ɓe peŋimo ɓe pecci comci makko caggal nde ɓe mbaɗi couraje haaɓe gandi goto foof ko foti nawde ɓe peŋima ko sanga waktuji jeenayi e subaka ɗiɗo konnguli jimna e makko ngam hollirde dalilu pengol makko laamɗo yahuda en ɓe peŋdimo e taƴoɓe ɗiɗo hen goto bangge makko ñaamo goɗɗo o bangge makko nano ko hono noon bindi biiɗi o hiisama e woofoɓe ɗi timmiri wirto tonoɓe ɗon ɓe ina dimbinanno koye gona yennudemo mbiya <laughs> ey ma an pirto suudu allah ndu <laughs> mata ɗum ɓe nder balɗe tati o danɗo hoore ma jippo e feŋirde he <laughs> hono noon ardiɓe yettunoɓe sadak ɓeene kañumen e sariyankoɓeɓe goni e toñde mo ene mbiyodira e koye mumen <laughs> o dandi woɗɗe kono o ronki dandude hoore makko yo almasi o laamɗo israila o kippon kadi e feñirde he beele ɗen mbiya gonɗinen <laughs> ɓe o fengdanoɓe kadi gona e yendudemo duggude e waktuji sappo e ɗiɗi ñalawma ha waktuji tati kikiɗe niɓere kundus waɗi e nder leydi he foof nden yeehi ha waktuji tati kikiɗe o wullidade dow o wi eloy eloy lama sabatani ɗum firti ko allam allam holi ko waɗi goppuɗami hunde wonnoɓe ɗon ɓe nani ko haali ko woni e wiide <laughs> keɗa de <laughs> amoɗo nodda elias goto <laughs> e mabɓe dogi suuwi tajatinde e pos e bine gara loggi ɗum e kewal faari ɗum e hunuko makko beele yo yar rutti kadi wi ɗale ƴeewen so tawi ma élias ar jippindemo <laughs> kono yeeso wulli wulago manggo taƴi rido suudu allah o seeki gila dow ha less wonti alluji ɗiɗi mawɗo soldateɓe kuccinnoɗo e makko o yiino mayiri ni wi so goonga o ko ɓi allah tigi won kadi rewɓe lusininoɓe ina coyno ina jeeyano e mabɓe mariame magdala mariama yummum yaagubo tokosel e yoses kañumen e salomé ko ɓen nde watno e makko ina carwa mo nde o wonno galila nde rewɓe hewɓe woɗɓe yaadunoɓe e makko yérusalem kadi ina gonno ɗon nde yeehi ha kikiɗe nde tawno ko ñande kebugal wonno manam janggo e mum wonno ñalamo foftere yeesu ara matenajo teddinaɗo e ñawirde towde he ɗaminiɗo kañum e hoore mum laamu allah o ari o heeɓi cuusal o yeehi to pilate o namni ɗum ɓandu yeesu kono pilate hawa e nande o maayi gila joni o nelani mawɗo soldateɓe o o namni ɗum so tawi ko gonga o maayi caggal nde pilate heɓi jaabowol mawɗo o yamiri yusufa nawde ɓandu ndu yusufa soodi kasanka leeñ tellini ɓandu ndu hasni ɗum waɗi ɗum e yanade asade e nder hayre caggal ɗum o regni hayre o hippi ɗum e damal yanade he mariyama magdala e mariyama yummum yoses ina daratno ɗo waɗa ɗo